آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز جماعة المسلمين برادران إكرام عزيز ومعتبر وطخنلر وكوكلر muhtaram qorakalar sohibi xonadon bugun mana ushbu xonadonda momojon akamizni o'g'illari nozimjon ukamizni ahdun nikohlari uchun shukrona qilib yozilingan dasturxon atrofida o'tirishligimizda alloh subhanahu va taolo nasib qilib turar ekan parvardigori olam ushbu yangi bo'lgan oilaga baxtu saodat shariatga muvofiq hayot nasib qilsin yana bundan tashqari ushbu xonadondan yana bir qiz ham uzatilyapti ekan bularga ham alloh taolo baxtu saodat shariatga muvofiq hayot nasib aylasin azizlar vaqtimiz g'animat al vaqt kassayf fa illam taqta' qata'ak deganlar vaqt bu qilich sen uni kesib olmasang u seni kesib qo'yadi deydilar shuning uchun vaqtdan unumli foydalanib qolishligimiz kerak bir oz tanovvul qilib bir biri bilan ko'rishmagan azizlar ko'rishib salomlashib diydorlashib olindi endigi navbat mana bu jismoniy ozuqadan keyin ruhiy ma'naviy ozuqaga kelindi lekin bu ozuqani biz o'zimiz ixtiyorimiz bilan tayyorlay olmaymiz xuddi oshpazlar ovqatni tayyorlagani singari qila olmaydi balki bu ilohiy bir ollohni hikmati bir necha yillar ustozlarni mehnat samarasi ulamolarni kitoblaridan tayyorlangan ruhiy ozuqani o'rtaga tashlaymiz buni esa jismoniy taomdan farqli o'laroq hurmat ehtirom bilan E, sidqi dil bilan quloq solishlik talab qilinadi balki bu odob ham shunday bo'ladi ayniqsa xizmat qilayotgan azizlarimiz e, suhbat orasida chiroyli xizmat qilib tursalar e, biz ko'rib turibsizlar qo'limizda daftarimiz yo'q kitobimiz yo'q alloh hayolimizga keltirgan narsani gapiramiz biror bir marosimga men hozir mana shu mavzuda qilaman deb bir yozib kelinmaydi shuning uchun o'rtada jamoatchiligi yordam beradi agar o'sha yerda bee'tiborroq boshqa bo'ladigan bo'lsa biz majbur bo'lamiz ko'p joylarda suhbatni to'xtatib qo'yishlikka chunki gaplardan chalg'ib qolamiz hayol qochib qoladi o'zinglarga ma'lum buni kim xalqni orasida ko'p suhbat qilib yurgan bo'lsa yaxshiroq biladi bizdan ko'ra ikkita birodar bir biri bilan gaplashib o'tirganda agar uni gapiga quloq solmasa qanchalik jahli chiqadi xuddi shuningdek e, shariat nuqtai nazaridan ham qilinayotgan mavizaga shunaqa e'tibor qilishlik kerak va bir birlariga xalaqit qilmaslik lozim bo'ladi azizlar bizlar turli mavzularda suhbatlar qilib kelyapmiz har bir marosimda o'zining maqomiga qarab o'tirgan jamoatga qarab suhbatlar qilamiz odatda suhbatni mavzularini o'sha o'tirishda odamlarda holatiga qarab tanlaniladi ba'zan esa ko'p yoshi kattalar ustozlar ulug' kimsalar takliflariga muvofiq mavzular tanlanib mana shu mavzuni xalqqa yoshlarga yetkazib qo'yishlik omonatini bizga iltimos qilganlardan kelib chiqqanimizdan keyin biz ba'zi marosimlarda o'sha kattalarni tavsiyalari ko'rsatmalariga muvofiq suhbatlar qilamiz mana bir necha e, kunlar burun e, bir joyda emas bir necha joyda biz ota onani hurmat qilishlik haqida suhbatlar qildik chunki ota onalarni hurmati pasayib ketayotganligini idoraga kelib otalar farzandlardan shikoyat qilayotganini katta yoshlik odamlar bozorlarda qiynalib savdo qilayotganini qariyalar uyida ba'zi otaxonlarga ko'zimiz tushganligini e'tiborga olib va ba'zi fidoyi jonkuyar yaxshi e'tiqodlik ulug' yoshlik ustozlar otaxonlarimiz hoj dadalarimizni takliflariga muvofiq biz mana shu mavzuni imkon qadar shaharni turli hududlarida umuman viloyatni turli hududlarida gapirishga harakat qildik maqsadimiz bir oz bo'lsada odamlarda bir sergak qilib qo'yishlik ulug' bir omonat bo'lgan ota onani hurmatini joyiga qo'yishlikka harakat qilishlikdek bir mas'uliyatni his qildirib qo'yish edi qanchalik darajada biz buni uddasidan chiqa oldik allohni o'zi biladi lekin ko'p holatlarda umid qilamizki demak yoshlarimiz endi ota onasini hurmat qiladigan ularni xizmatlariga yengil bo'ladigan bir holatlardan hech bo'lmasa bitta o'tirgan jamoatni ikkitasiga ta'sir qilib otasini xafa qilib turgan odam shu marosimdan chiqib borib otasini qo'lini o'pib uzr so'ragan bo'lsa bu biz uchun eng katta yutuq bo'ladi yuzlab odamlar o'tiradi yuzlab mavzularda suhbat qilamiz o'shalardan bittasini amal qilib qolsa ham biz o'sha kunni baxtli hisoblaymiz o'zimiz shuning uchun bugun biz boshqa bir mavzuda yana suhbat qilmoqchi edik bu yerda kuyov to'ralarni jo'ralari bir ikkita mavzulardan suhbatlar so'rabdilar agar suhbatimiz orasiga o'shaning e, mavridi siqsa talab bo'lsa e, maqol to'g'ri kelsa inshaalloh gapirib o'tarmiz lekin unga qadar bir necha kundan beri mana kechadan biz boshlagan bir mavzu bor boshqa hududlarda ham shu mavzuda tanlagan edik e, ko'p kattalarimiz otaxonlarimizning iltimoslariga muvofiq ushbu mavzu tanlanilyapti bu tarbiya bobidagi e, suhbatlardan bo'lib islom madaniyatini yuksak cho'qqilarga ko'taradigan ulug' bir odatlarimiz haqida so'z ketadi bu muttafaqun alayhi bo'lgan hadis abu hurayra roziyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan sarvari koinot muhammad sollallohu alayhi vasallam ummatlarini odobli va madaniyatli bo'lishlikka targ'ib qilgan hadislar turkumidandir bu hadisni o'rganar ekanmiz shu yerda o'tirgan hammamiz yanada sergak topishlik va ba'zi bir yoshlarimizni mana shundagi salbiy holatlarni to'g'irlab qo'yishlikka bu yerdan chiqqandan keyin o'zini hissasini qo'shadi degan umidda suhbatlarni qilib kelyapmiz bu musulmonni musulmondagi besh haqqi xususida ketadi azizlar musulmonni musulmonda beshta haqqi borligi va yana bundan tashqari boshqa hadislarda oltita keltirganligi va ba'zi birlarda esa musulmonni musulmonda shuncha haqqi bor deb sanog'ini aytmasdan e, aytib ketganliklari to'g'risida hadislar bor lekin biz mana shu muttafaqun alayhi bo'lgan sahih hadislar turkumidan bo'lgan abu hurayrani rivoyat qilgan ushbu hadisini mavzu qilib tanladik keling ijozatinglar bilan mana shu hadis musulmonni musulmondagi haqlari nima ekan degan savolga javob izlaylik avvalidan aytib qo'yishim kerak bu yerda o'tirgan otaxonlarimizdan uzr so'ragan holatda va yoshlarimizdan va kuyov to'ramizdan ham uzr so'ragan holatda aytib qo'ymoqchimanki balkim suhbatimiz biroz e, to'yni mavzusiga to'g'ri kelmaydiganga o'xshab qolishligi masalan janoza haqida suhbat ketib qolsa taajjub qilmaslik kerak toki suhbatimizni oxiriga eshitgunga qadar xulosa chiqarmaslar turishlarini iltimos qilardik suhbatni oxirida nima uchun biz ayni bu mavzularda tanlayotganligimizni va bu o'ta zaruriy masala ekanligini o'tirganlar o'rganib oladi deb umid qilamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shunday degan ekanlar haqqul muslim alal muslim xomsun raddu salam va iadatul marid va ittiba'il janais va tashmutul atis va ijobatud da'va ya'ni musulmonning musulmonda beshta haqqi bor mana shu musulmonlardagi haqqini birortasi ado qilmasa u gunohkor bo'ladi balki u jamiyatda ba'zi kifoya bo'lgan e, vojib bo'lgan amallarda birortasini bo'ynidan soqit bo'lmay qolishlikka sabab bo'lib o'rtada ko'p hijolatchiliklarga va gunohlarga sabab bo'lamiz mana shu haqlarni hammamiz o'rganishimiz kerak mana shu joyda o'tirgan musulmon ikkita musulmon o'tiribmizmi shu yerni o'zida u musulmonni mendan bu musulmonni esa menda beshta haqqi bor bir birimizdan beshta haqqimiz bor mana shu joyda o'tirgan jamoat hammamiz bir birimizdan beshtadan haqqimiz bor mana shuni ado qilishni o'ylab qo'yish kerak chunki bu haqlar qiyomatga qolib ketib bo'lmaydigan haqlar qolaversa bu islom madaniyatining eng yuksak cho'qqilariga ko'targan va boshqa dinlar oldida obro'yimizni ortishlikka sabab bo'lgan va qoyil qoldirgan haqlardandir buning birinchisi raddu salam salomga alik olishlik nima uchun bu mavzuni tanladik azizlar nima uchun yoshi katta bo'lgan ba'zi otaxonlar ushbu mavzuga bizning e'tiborimizni qaratdilar salom kamayib ketayotganligi uchun avvallari yoshi katta o'tadimi kichkina o'tadimi tanishmi notanishmi albatta bir birimizni ko'rganda assalomu alaykum deb so'rashib va alaykum assalom bolam deb haqqiga duo qilishlar bo'lardi sekin sekin salomlar yo'qolib xayrli tong xayrli tun yoki bo'lmasa ayva degan salomlarga o'tib ketdi bir payt bolalar yoki bo'lmasa asta sekin salom deyishlikka o'tib ketdi ba'zi birlari esa salom alaykum deyishlikka o'tib ketdi ming xil salomlarni biz ko'rdik va ko'ryapmiz lekin bizning asrlardan beri kelgan urfiy odatimiz hatto sobiq sho'raviylar davrida sobiq sssr davrida ham assalomu alaykum yo'qolmagan edi maktablarda ham o'sha dahriylar maktabida ham muallim assalomu alaykum deb darsni boshlardi bu yerda o'tirgan hammamiz guvohmiz nima uchun salom berishlik va salom olishlik olishlikka alik olishlikka islom bu qadar e'tibor berdi boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم rasulimiz aytyaptilar sollallohu alayhi vasallam iymon keltirgan iymon keltirmaguningizcha komil iymonli bo'lmaguningizcha jannatga kirmaysiz deyaptilar jannat mo'minlarni joyi kofirga joy yo'q u yerda jannat faqat allohga iymon keltirgan va allohni bor va bir degan odamlar uchundir azizlar buni yetti yashardan yetmish yashargacha hamma musulmon bo'ladi lekin rasulimiz mana shu joydagi bir ajib gaplarga e'tibor bering aytyaptilarki komil iymonli bo'lmaguningizcha jannatga kira olmaysiz bir biringizni yaxshi ko'rmaguningizcha komil iymonli bo'lolmaysiz deyaptilar komil iymonli bo'lishligimiz uchun bir birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak ekan azizlar bir birimizni yaxshi ko'rsak demak biz komil va mukammal iymonlik bo'lamiz ekan va jannatga marhamat azizlar buning uchun ko'p narsa talab qilinmayapti lekin bir birini yaxshi ko'rishlik yaxshi ko'rgandan keyin iymoni mukammal bo'lib jannatga dohil qilishlik imkoniyatiga ega bo'lyapti va orqasidan o'rgatib qo'yyaptilar qanday qilib yaxshi ko'rish mumkin bir birimizni deganda aytyaptilarki ala ala ala adullakum ala shayin ida faaltum tahabbabtum sizlarga bir narsani o'rgataymi deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar o'sha narsani qilsanglar bir biringlarni yaxshi ko'rib qolaverasizlar afshu salama baynakum orada salomni ko'paytiringlar salomni yoyinglar dedi bir biringlarni ko'rganda tanisangiz ham tanamasangiz ham assalomu alaykum deb yuraversangiz bir biringizni yaxshi ko'rib qolasiz deyaptilar nimagadir hozir odamlar orasidagi mehr oqibatni muhabbatni bir oz ko'tarilishligiga mana shu salbiy tomonlarimiz ham sabab deb ko'ryapmiz azizlar chunki salom alik yo'qolyapti sahobalardan birlarini oldiga ikkinchi bir sahoba kelib qo'lini berib yaxshimisiz taqsir assalomu alaykum deyishni o'rniga salomatmisiz ishlaringiz yaxshimi deb so'rashuvdilar u kishi unga javob berib aytdiki afsus undan ko'ra hozir meni oldimga kelib assalomu alaykum deganingda men va alaykum assalom degan bo'lardim sen o'nta savob men o'nta savob olardik keyin bu gaplaringni gapirmaysanmi dedilar chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan hadis bor aytadilarki jaa rajulun ila rasulillahi sollallohu alayhi vasallam وقال السلام عليكم ورد صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال عشر bir kishi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga keldilarda assalomu alaykum dedilar va rasulimiz alayhissalotu vassalam uning salomiga alik olarkan o'nta deb qo'ydilar orqasidan bir sahoba kelib assalomu alaykum va rahmatulloh dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uning salomiga javob olar ekan ayshurun yigirmata dedilar keyin yana bir sahoba kelib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh dedilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam unga javob berar ekan orqasidan salasun o'ttizta dedilar ya'ni assalomu alaykum degan odamga o'nta savob assalomu alaykum va rahmatulloh degan odamga yigirmata savob assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deganga o'ttizta savob dedilar qur'oni karimda olloh tahiyyot bobida ya'ni salomlashish bobida bizga o'rgatib agar sizlarga birov salom bersa salom berilsa siz undan yaxshiroq qilib qaytaring yoki uni asli qilib qaytaring dedi undan pasaytirmang payg'ambar alayhisalom shu gapni gapirganda sahobalar so'radilar bu nima degani assalomu alaykum desa sen va alaykum assalom va rahmatulloh degin assalomu alaykum va rahmatulloh desa sen va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh degin undan ziyoda qilib qaytargin dedilar o'sha mahalda ham fitnachi g'iybatchi ig'vochilar bo'lgani singari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni yo'lda poylab turib bir imtihon qilmoqchi bo'ldi oldiga chiqib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb hammasini aytib qo'ydi endi ortig'i qanday bo'larkan sarvari koinotdan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uning nima niyatda chiqqanini albatta bildirdi alloh u zotga unga tabassum qilib kular ekan va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deb ustiga choponlarni yechib mana senga ortig'i deb yelkalariga ilib qo'ydilar musulmonchilikda berilingan har bir yaxshilikka ziyoda qilib qaytarishligi salomni o'zidan boshlanyapti assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatulloh keling azizlar mana shu salomni o'ziga bir e'tibor beraylik assalomu alaykum sizga tinchlik bo'lsin salom ko'plik lavzida aytilyapti alaykum bitta odamga aytsak ham sizlarga tinchlik bo'lsin deb aytamiz aslida arab tili qoidasida muhotabada gapirishlikda assalomu alayka bo'lishi kerak bitta odam bo'lsa ayol kishi bo'lsa assalomu alayki bo'lishi kerak ko'pgina ayollar bo'lsa assalomu alaykunna bo'lishi kerak lekin assalomu alaykum deb muzakkar erkaklarda xos qilib ko'p qilib aytishligi islom doimo ko'pchilik tarafdori bo'lganligidan ko'rsatiladi yakka berilmaydi bitta odamga ham assalomu alaykum deymiz sizlarga tinchlik bo'lsin sizlarga oilangizga butun jamiyatga xalqingizga hammaga tinchlik bo'lsin bunaqa niyat bunaqa duo faqat islomda bor azizlar alhamdulillah bizlar mana shunday ulug' bir dinda vakillarimiz salom madaniyatida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ta'lim berib aytadilarki ikkita işte birodar yo'lda kelayotgan bo'lsalar oradan bir katta daraxt chiqib qoldi shu daraxt ikki birga kelayotgan birodarni daraxtni ikki tomonidan o'tishga majbur qildi yo'l to'siqligi uchun daraxtni aylanib o'tgandan keyin yana qaytib ko'rishib qolsa albatta bir biriga salom salomalik qilsin dedilar yo'lda kelayotib bir daraxtni mundoq o'tib qolgandan keyin biz ba'zan yo'lda o'tib ketayotgan odamga bir birimizga salom berishlikni esdan chiqarib qo'yamiz qur'oni karimda alloh taolo hatto salom berishlikni buyurib aytadi ey iymon keltirganlar birovni uyiga ruxsat so'ramasdan kirmang deyapti o'zingizdan boshqasini uyiga hatto ruxsat so'ramaguningizcha kirmang va kirganingizda salom bering uning ahliga payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'tiruvdilar bir sahoba kirib keldi indamasdan kiruvdilar rasulimiz sahobaga qarab irja dedilar qayt orqangga vadhul vasallim kirib salom berib kir dedilar uyga kirganda ham salom berishlikni buyuriydilar qur'onda ham bor bu oyat payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilar bir sahobaga ey bolam ya bunayya ey bolajonim daxalta baytik uyingga kirsang salom ber bu sen uchun ham oilang uchun ham baraka bo'ladi dedi uyda hech kim yo'q bo'lsa ham o'sha yoshligimizdan darvozadan kirib assalomu alaykum deyishni o'rgatardi otalarimiz farishta aligi oladi bolam deb o'rgatilardi lekin ming afsuslar bo'lsinki mana shu narsa asta sekin yo'qolib ketyapti hatto qarab turgan katta odamga salom berishlik yo'q buni bu yerda o'tirgan hammamiz ko'ryapmiz qayoqqa qarab ketyapmiz buni tezda o'nglab olmasak ertaga muqaddas eng zo'r bo'lgan shiorimizni boshqacha qilib almashtirib qo'yishlikka to'g'ri keladi bu narsa faqat bizni o'zbekistonda qolganligidan men xursandman biz mana qancha arab davlatlarida bo'ldik assalomu alaykum yo'qolib ketgan deyarlik bir birini ko'rganda misrda masalan ertalab ko'radida sabahal xayr deydi xayrli tong desa bunisi masalan sabahal nur deb qo'yadi nurlik tong deb qo'yadi hayron qolasiz e qani bu sunnat qani assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bu narsa yo'q lekin alhamdulillah bizning yurtimizda bu saqlanib qoldi buni yo'qotolmadi endi bundan keyin ham biz buni saqlab qolishimiz kerak salom berildi salomga aligi olinadi mana shu joyda yana bir islomni yuksak bir madaniyatini bor ekan hozirgi oyatga qaraganda zero hadisga to'g'ri kelmasa ham birovni uyiga kirganda ijozat so'rab kirishlik rasulimiz alayhissalotu vassalam aytardilarki birovni uyiga kirsang uch marta taqqillat uch marta ijozat so'ra uch martadan keyin u javob bermasa qaytib ket deyardilar ba'zan mana domlalar qorakalar xalqni ichida xizmat qilib yurganlar oqsoqollarni uylariga yoki xalqni xizmatda turgan kerakli odamlar uyiga odamlar ko'p chaqirib keladi ba'zan shunday bo'ladiki chaqirish ba'zan yigirma marotabaga qadar bo'lib ketaveradi hozir endi qo'ng'iroq tugmalari bor uni to'xtamasdan ezadilar yoki bo'lmasa to'xtamasdan taqillatadilar jahlroq odam bo'lsa tepib ham yuboradi darvozani agar birorta qo'shningiz chiqib qolsa go'yoki o'sha domlani sizda hali kelgan odamni haqqi bordek shunaqa holatlar bo'ldi bizni o'zimiz uyimizga hatto eshikni ochilib ketsa pardani ochib ichkariga kirib kelayotganlarni ham biz oldiga borib qo'lidan ushlab tashqariga olib chiqib birodar mana bu darvoza mana bu darvozaga qo'yilgan dar parda bo'ladi bu yoqqa kirishga haqqingiz yo'q o'sha joydan turib chaqiring javob bermasangiz qaytib ketavering biz javob bermasak demak uyda erkak yo'q yoki sizni qabul qilgimiz yo'q shariatda yozib qo'yadi qoida shunday chaqirish madaniyatida birovni chaqirgandan keyin tavaqquf qilinar ekan kutib turar ekan bir g'usul miqdoricha balkim u odam g'usul qilayotgandir ikkinchi marta chaqirganda bir g'usulu namoz miqdoricha kutar ekan balkim u odam endi tahorat yoki g'usul qilib namoz o'qiyotgandir uchinchi marta ham shuncha kutgandan keyin demak uyda erkak yo'q yoki uyni egasi toqati yo'q qabul qilishlikka bir uzri bor deb qaytib ketilaverar ekan yigirma marta taqillatib darvozani buzib yuborguncha qilmaydi ekan azizlar lekin mana shu narsa ham hozir yo'q uch marta chaqirilgandan keyin demak ijozat bo'lmadi qaytib ketin mabodo ijozat bo'lib udhul kir deydigan bo'lsa albatta kiriladida u odamga kirgandan keyin salom berib kiriladi lekin kirgizmaslik beodoblik emas chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam oxirgi kunlarda kasal bo'lib turganlarida sarvari koinotni uyiga ko'rgani kelganlarida fotima onamiz qo'ymadilar chiqib aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bilan o'zlari ovora seni qabul qilolmaydi deb chiqarib yubordi bu demak xos narsa har bir insonga lekin mana shu ijozat ila kirilgandan keyin albatta salom beriladi salom berishlikda ham to'g'ri talaffuz ila salom berishlik o'rgatilishi kerak ekan azizlar assalomu alaykum sizga tinchlik bo'lsin va alaykum assalom va sizga ham tinchlik bo'lsin assalomu alaykum lafzi o'zgarib agar assalomu alaykum bo'lib qolsa sizga o'lim bo'lsin degan ma'no chiqadi arab tilida som deb somin deb o'limni aytadi assalomu alaykum deyishyoradi yoshlar ba'zida voy unaqa demang assalomu alaykum sizga tinchlik bo'lsin deng o'lim tilamang albatta buni bilmasdan qiladi lekin o'rgatish kerak assalomu alaykum va alaykum assalom bir xilgilar katta odamlarda ham bo'ladi assalomu alaykum desangiz va alaykum deb qo'yadilar u yog'ini aytmaydilar bu narsani qilib bo'lmaydi bu faqatgina payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki agar sizga boshqa dindagilar salom bersa siz ularga va alaykum deb qo'ying dedilar bu ularga nisbatan qilinadi lekin musulmon musulmonga salom berganda assalomu alaykum deganda va alaykum assalom va rahmatulloh deb ziyodasi bilan qaytariladi qolaversa bir jamoatda o'tirgan bo'lsa agar salom bersa shu o'tirganlardan birortasi alik olmasa hamma gunohkor bo'ladi bittasi bo'lsa ham alik olib qo'ysa qolganlardan soqit bo'ladi shuning uchun masjidga kirayotganda biri ibodat bilan biri zikr bilan biri qur'on bilan mashg'ul bo'lib turganligi uchun birdan masjidga kirib assalomu alaykum desalar ularni zikrdan va qur'ondan mashg'ul qilib javobni bo'yniga farz qilib qo'yib qo'ymasdan masjidga kirganda assalomu alayna va ala ibadillah solihin deb kirishlik yaxshi bo'lar ekan unda hech kimdan alik kutmaydi bizga va solih bandalarga allohni salomi bo'lsin degan ma'noda kirib kelaveradi salom berish va salom qilishlik alik olishlik madaniyati azizlar mana shunday bizni islomda eng yuqori cho'qqilarga chiqqandir shuning uchun bu narsaga endi e'tibor berishlikda ozgina bo'lsa ham kuchaytirmoq kerak salom berilgandan keyin musulmon musulmon bilan ko'rishganda qo'l berib ko'rishishlik va qo'l berib bir biri bilan musofaha deydi arab tilida buni musofaha qilishlik nihoyat darajada savob ish bo'lar ekan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki ida laqiya dedilar agar ikkita musulmon birodar ko'rishib qo'lini qo'liga qo'yib assalomu alaykum birodar yaxshimisiz deb siltab ko'rishsalar qo'llarini barmoqlarini orasidan gunohlari to'kilib ketadi dedi musulmon musulmon bilan ko'rishganda ajamlarda ayniqsa mana bu majusiylarda ko'rishlik odati bor mundoq engishib oyoqlariga qo'llarini tekkizib qo'yadi hindlarda bor bu narsa ta'zim qilib mana bu narsani payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam taqiqladilar sahobalar kelib so'radilarki ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar do'stimiz bilan uzoq paytda ko'rishib qolsak unga mundoq qilib o'sha ta'zim qilsak bo'ladimi dedi ta'zimni to'g'ri qabul qilinglar hali bizni ko'ksimizga qo'yib yaxshimisiz deyishlik emas bu nazarda tutilmayapti hindlarnikidaqa o'sha engishib sajdaga o'xshatib rasulimiz aytdilarki yo'q dedilar la bunday qilmanglar dedi sog'inib ketgan bo'lsak uni quchoqlab o'pib ko'rishsakchi dedilar rasulimiz yo'q dedilar nima qilamiz degandi musofaha qilasizlar dedi judayam uzoqda bo'lsa ba'zi ulamolar e, sal bundoq ziyorat qilishlikka bizda ko'rishadigan ziyoratga ruxsat beradi lekin o'pib ko'rishishlik erkak erkak bilan mumkin emas yoshlarimizda shu narsa bo'lyapti shaharda e, ba'zi joylarda ko'ryapmiz yigitlar bir biri bilan ko'rishganda musofaha qilmaydilar ular qo'lini mundoq olib berib ko'rishmaydida qo'lini uchini uchiga bir biriga tekkizar ekanda keyin oyoqlarini uchida turib bir chumchuqqa o'xshab bir birini o'pib qo'yar ekanlar man ko'zim bilan ko'rdim shuni taajjubdan qotib qoldim shu bizni chapani andijonlik yigitlarmi shular deb hayron ham bo'ldim bu narsa azizlar bizda yo'q erkak erkak bilan o'pishib ko'rishmaydi bu bizning madaniyatimizda urfimizda ham yo'q yigitlar qo'l berib bir biri bilan ko'rishib juda uzoqlashgan bo'lsa mayli bir bag'riga olib ko'rishsin lekin hamma narsani chegarasida haddida ammo o'pishib ko'rishlik yo'q qandoq qilish kerak deganlarida ko'rishlik bobini yozgan hadislarda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning qo'llarini o'pganligi uchun otani qo'lini o'pishlikka va ulug' ustozni qo'lini o'pishlikka ruxsat beradilar chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni qo'llarini o'pganligi to'g'risida hadislar bor ikki yahudiy kelib rasulimiz alayhissalotu vassalamni imtihon qilib imtihonidan qoyil qolib iymon keltirib so'ng yig'lab rasululloh alayhi qo'llarini o'pganligi to'g'risida ham hadislar bor bundan kelib ulamolar aytadilarki ustozlarni ulug' kimsalarni qo'lini o'pib ziyorat qilsa bo'ladi lekin betidan o'pilmaydi otani ham hurmat qilib qo'llaridan o'pib ziyorat qilishlik bu ko'rkam bir ehtirom bo'lar ekan azizlar ammo lekin bu yigit kishini bir biri bilan o'pishib ko'rishligi shar'an ham taban ham durust narsa emas bu shar'an ham taban ham urf urfan ham odatimizga ham xilof narsa bu yaxshisi bir biri bilan ko'rishganda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb ko'rishsalar o'ttizta savobga ega bo'lib qoladilar eng yaxshisi so'rashishlik va salom albatta salom bergan odamga hozir salom u yoqda qolib javob berishlik haqida ketyapti hadisda salom salomga alik olishlikka katta e'tibor berish kerak chunki salom berishlikni o'zi sunnat javob qaytarishlik farzi kifoya salom berishlikni o'zi sunnat mana shu javobiga ba'zan katta yoshdagi odamlarda quloqlari og'ir bo'lganligi uchun eshitmay qolishligi mumkin lekin ba'zi odamlar bor salom bersangiz kallasini qimirlatib qo'ya qoladi xolos kichkina bola bo'lganligi uchun haligi olmaydilar lekin mana mavludda qorakalar akalar o'qiganda keladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sifatlarini aytib kelib vayabda bisalami payg'ambar sallallohu alayhi vasallam birinchi bo'lib salom berar ekanlar hech kim bu zotdan avval salom berib ulgurmas ekan doim birinchi salom berib olar ekanlar bu ham demak odob husni xulqdan bo'ladi azizlar salomga yaxshiroq e'tibor berishlikdi yoshlarga farzandlarga xonadonda ko'cha ko'yda yurganda bir birimizga salom berishlikni kuchaytirsak salomimiz natijasida duolar bu duo o'rnida assalomu alaykum sizga tinchlik bo'lsin sizga tinchlik bo'lsin deb aytib yuraveradigan bo'lsak yurtimizga alloh taolo doim tinchlik barakasini yog'diradi doim bu duolarimizni allohdan so'rab borishligimiz bilan inshaalloh yurtimiz hamisha tinch bo'ladi va xonadonlarimiz bilan alloh tinch bo'ladi ana shuning uchun ham azizlar ushbu salomni kengaytiraylik bir birimizga aytib yuraylik ikkinchi haq biz musulmonni beshta haqqi haqida suhbat qilmoqchimiz kengroq qilib birinchisi raddu salam dedik ikkinchisi iadatil marid kasalni ko'rmoqlik musulmon musulmondagi ikkinchi haqlardan bittasi u kasal bo'lsa albatta ioda qilishlik ya'ni borib ko'rishlik biz kasal ko'rmaymiz emas azizlar ko'ramiz kasal lekin odatda korxonamizni rahbari kasal bo'lsa borib ko'ramiz boyroq odam kasal bo'lsa borib ko'ramiz oqsoqolimiz kasal bo'lsa borib ko'ramiz qarindoshimiz kasal bo'lsa borib ko'ramiz lekin mahallamizdagi bitta bechora faqir miskin kasal bo'lsa ho yomon bo'libdi deb qo'ya qolamiz xolos mana bu narsa bizga durust emas kasalligini eshitdingmi qo'ni qo'shnimizni azizlar u kambag'almi u u boymi u u amaldormi u fuqaromi musulmonlik burchimiz albatta ko'rgani borish kerak chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kasal ko'rgani doimo borar edilar eshitsa albatta borardilar hatto bir kampir bor edi rasulimiz alayhissalotu vassalamni qo'shnisi yahudiy bor edi o'sha ham kasal bo'lib qolganda orqasidan ko'rgani kirdilar u yahudiy kampir payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ozor berar yo'llarga mag'zava to'kar yuvindi to'kib yuboradigan kampir edi lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ishni qilmay qo'ygandan keyin taajjub qilib bu kampir nima bo'ldi ekin kasal bo'lib qoldimi deb oldilariga ko'rgani kirganda yig'lab yuborib islomni qabul qildi kampir kasalni ko'rish kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam boshqa bir hadisda aytadilarki qiyomat qoyim bo'lganda olloh shunday deydi ekan ya ibn adam maridtu valam taudini ey odam bolasi men kasal bo'ldim lekin meni ko'rgani kelmading deydi ekan olloh aytar ekan shunda banda aytar ekanki ya rabbiy sen qandoq qilib kasal bo'lasan o'zing dardlarga shifo berguvchi bo'lsang va seni qandoq ham qilib ko'rib bo'ladi dedi shunda olloh aytdiki inna fulan marida olloh aytarkan o palonchi qo'shning kasal bo'luvdi o'shani ko'rgani bormading agar uni ko'rgani borganingda o'sha joyda meni topgan bo'larding deydi ekan olloh ollohni uchun o'sha joyda ollohni topaman deb borishlik azizlar kasal ko'rgani mana bu musulmonlik burchi bo'ladi albatta u qo'shnimiz qarindoshimiz faqir miskin birodarimiz ko'rgani borishlik va uni haqqiga duo qilishlikdan katta savob yo'q payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki kim bir do'stini ziyorat qilgani kasalmidi u ziyorat qilgani chiqadirgan bo'lsa yetmish ming farishta unga salovat aytib turadi dedi bu juda katta savob azizlar lekin ba'zan mana shu narsadan bebahra bo'lib qolishlik faqatgina kerakli odamlardagina kasal bo'lsa borib ko'rishlik odat tusiga kirgan ammo faqir miskin beva bechora mana bularni ham holidan xabar olib turish kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni amakilari abu jahl sarvari koinotga qattiq dushman edi islomga zarar keltirar edi lekin abu jahl bir hilla o'ylab chiqardi rasulimiz alayhissalotu vassalamning tabiatlarini husni xulqli ekanliklarini bilganligidan o'zining birodarlariga aytdiki muhammad alayhissalomni yo'q qilgani chora topdim meni kasal deb gap chiqaringlar dedi u meni ko'rgani keladi aytdilarki ey ko'rgani kelmaydi siz shuncha dushmanlik qilib unga qancha ozor bergan bo'lsangiz u zotga keladilarmi man jiyanimni fe'lini yaxshi bilaman albatta ko'rgani keladi kasal ko'radi u aytadi shu gapni o'zi amal qiladi u uyimizga ko'rgani kelganda darvozamizni oldini kovlab qo'yaman uyni va ustiga bo'yra tashlab qo'yamiz shundoq ezadi tushib ketadi ko'mib yuboramiz birov bilmay qoladi dedi birdan bu xabar chiqdi hamma yoqqa amakilari kasal bo'lib qolibdi ekan deb payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam eshitdilarda amakim kasal bo'lib qolibdilar ko'rgani borib kelay deb qoldilar sahobalar hayron qoldilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga shuncha ozor bergan odamni ko'rgani borasizmi u kasal ekan amakim qarindoshim meni bormasam bo'lmaydi dedilar o'rinlaridan turib ketdilar o'sha bo'yrani oldiga kelganda jabroil alayhissalom keldilarda ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam irji orqangizga qayting yoning chuqur kavlangan hilla qildi tushib ketib qolasiz dedi rasulimiz xafa bo'lib orqaga burildilar amakilari ey to'xta deb yugurib chiqib o'zi tushib ketib qoldi chuqurga mana bu narsadan ko'rinib turibdiki azizlar kasal ko'rgani borishlik uning ziyoratiga borishlik musulmonchiligini yuksak yuksak madaniyatlaridan burchlaridan bittasi endi kasalga borishlikni ham o'zini odobi bor ekan buni ham o'rganib qo'ymoqlik kerak yoshlarimiz albatta birinchidan kasalni oldiga borganda ijozat so'rab kirilar ekan yuqorida biz eslab o'tgan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning kasal ekanliklarida ijozat so'raganlari bunga hujjat bo'ladi hatto azroil alayhissalom farishta rasulimiz alayhissalotu vassalamni ruhi muboraklarini qabz qilgani kelganda arobiy qiyofasida kelib eshikni taqillatib fotima onamiz ochib uch marta qaytarib yubordilar qabul qilolmaydi deb uchinchi marta fotima onamizni ko'zlariga tikilib boqqan edi oyoqlari qaltirab ketdi azroil rasulimiz alayhissalotu vassalam kim deganlarda bir arobiy keldi uch marta taqillatdi man o'zlari bilan mashg'ul desam ham unamasdan oxiri manga bir tikilgan edi vujudim qaltirab ketdi dedi rasulimiz alayhissalotu vassalam bildilarki bu azroil alayhissalom ekan so'ng uni kirgizishlikka ijozat berdilar ya'ni albatta kasal ko'rgani borganda uni ijozatini so'rash kerak aytaylik bir odamni uyiga kasal ko'rgani bordik ijozat so'radik uydagi mahramlari yoki farzand xizmatkorlari chiqib otamiz hozir sal dam olayotguvdilar bir oz muolajada edilar qabul qilishlikka sal charchab turuvdilar desa men buni odam deb ko'rgani keluvdimu u meni qabul qilmadi deb biz xafa bo'lmasligimiz kerak balki bizni maqsadimiz uni musulmonlik haqqimizni bajarib qo'yishlik edi o'sha joyda turib uni haqqiga duo qilib keta qolamiz yo rabbiy dardiga shifo bergin ilohim deb duo qilib ketishligimiz kelishligimizni beriyo kelganligini ko'rsatadi mana bu beriyo kelishlik bo'ladi ana endi mabodo ruxsat bo'lgandan keyin debdi ulamolar aytadilar ular kasalni oldiga kirib uzoq o'tirib bo'lmaydi ekan kasalni oldida ozroq o'tirilar ekan va kirib kasalni haqqiga duo qilinar ekan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kasal ko'rgani kirganlarda duo qilardilar va ruqya qilardilar dam solardilar dam duolari bor hadislarda keltiriladi men buni dam solaman ruqya qilaman deb qo'llarini qo'yib dam solardilar agar bilsak o'sha joyda qulhollohat oyatal kursi qulazubrabil falaq qulazubrabil nasga o'xshab o'qib shu suralardan o'sha dam duolarini qilib chiqib ketaylik hech narsa bilmasak hech bo'lmasa qo'limizni duoga ochib o'sha musulmon birodarimizni dardiga shifo so'rab ketish kerak va uning ko'nglini ko'tarmoqlik kerak ekan yaxshi bo'lib qolibsiz ko'rinishingiz chiroyli bo'lib qolibdi degan gaplar bilan ko'nglini olmoqlik kerak ekan uni vahimaga e, haligi vasvasaga solib bo'lmaydi ekan va kasalni taqiqlangan narsasini majbur qilib yegizishlik unga zulm qilishlik bo'lib qolar ekan ba'zan kasal ko'rgani kelganlar e bekorlarda aytibdi doktor siz yo'ring deb turib ruxsat bo'lmagan narsani og'ziga tiqib bo'lsa ham yegizadi o'zim olib kelgandim yeysan o'sha joyda ruxsat bo'lmasa haqqiga duo qilsinda e alloh shifo bersin yaxshi bo'lib qolasiz inshaalloh buni ham yeydigan bo'lib qolasiz deb qo'yishlik kerak kasalni ko'rib chiqqandan keyin uning haqqiga g'oyibdan ham duo qilib qo'yib qaytiladi azizlar kasalning oldida uzoq o'tirib uni bezovta qilinmaydi mana bu musulmonning musulmonligi haqqi bo'ladi agar qo'ni qo'shnilar birodarlar qarindosh urug'lar ichida kasal bo'lib qolsa albatta borib ko'rishlikni kuchaytirsak bu ham bo'lsa musulmonlarda bir birini ehtiromi muhabbatini ziyoda qilgan bo'ladi uchinchi haq azizlar judayam nozik bir haqlardan hisoblanib man avvalida uzr so'raganim to'yda turib buni gapirishligim noqulay degan gapim mana shu bo'ladi chunki hadisni ichida bu ham kelyapti men buni tashlab ketishligim mumkin emas hadisni ichidan yoqqanini olib yoqmaganini tashlab qo'yishga haqqimiz yo'q ittiboil janoiz janozaga bormoqlik janozada ishtirok etishlik bir musulmon birodarimiz olamdan o'tsa uni hurmatu ehtirom qilib haqqiga duo qilib janozani o'qib qabristonga olib qo'yib ko'mib qo'yishlik azizlar bu bizning musulmonlik burchimiz kim shuni qilmasa gunohkor bo'ladi agar bitta mahallaga bitta jamoaga bir boshqa joydan janozani xabari kelsa o'sha yerda hech kim bormasa hamma gunohkor bo'ladi lekin bitta odam borsa qolganlarni bo'yindan soqit bo'ladi lekin masalani ikkinchi tomoni bor azizlar bizlar hatto janoza duosini ham bilmaymiz ekan men juda ko'pchilik bilan suhbat qilaman janoza duosini bilasizmi deganimizda yo'q janozada o'sha imomga iqtido qildim to'rt takbirli janoza allohu akbar tamom deydiku to'g'ri bu bilan janoza to'g'ri bo'ladi siz imomga iqtido qildingiz lekin janoza duosini o'qib turishlik bu eng yaxshi narsa duoni o'ziz qilib orqada turib duosini o'qib turish kerak janozani tartibini subhanikallohim bihamdikani allohumma solli ala ana bunaki duolarda aytishlikni o'rganmoqlik musulmonligimiz azizlar yoshlari katta bo'lgan bir oltmishlarga yaqinlashib qolgan balkim undan kattaroq bir otaxon desak bo'ladi oldimga keldi qo'lida daftar va qalam domla menga kafanlashdi janoza o'qishdi dafn marosimini o'rgatib qo'ying deb keldi katta yoshdagilar otangiz o'tib ketgan otam o'tgan onam o'tgan man bir narsani sizga aytib beraman men dedi qozog'iston tomonga bir xizmatga borgan edim shu yerda o'sha qishloqda bir erkak olamdan o'tib qoldi o'sha atrofda bir tuzi quruq hech kim yo'q ekan shu narsani biladigan ular keyin meni borganimni eshitib deydi andijondan o'zbekistondan ular dinga qattiq berilgan bo'ladi tushunchasi bo'ladi deb turib ayollar meni oldimga keldi ey andijonlik musulmon bizni bir erkagimiz o'lib qoldi hech kim buni kafanlashni ham boshqa yuvishni ham bilmayapti sen shuni kafanlab janozasini o'qib bergin degan edi meni butun vujudim qaltirab ketdi deydi chunki men umuman bilmayman bu narsani to'g'ri besh mahal namoz o'qib yurardim lekin buni bilmayman ekan ularga qarab hey men bilmayman desam e sen qanaqa musulmonsan yana namoz o'qiysan bitta musulmon birodaringni ko'mishga yaramasang nima qilib namoz o'qib yuribsan deb xotinlar janjal qilib qaytib ketishdi deydi oradan bir kun o'tgandan keyin yana u xotinlar keldi ey bugun uchinchi kun nima qilamiz biz debdi mayitni ko'molmayapmiz bir degandan keyin oxiri shunaqa qaror qilishibdiki bitta ayol topibdilar ayol kishi bilar ekan shu narsani u aytibdiki o'sha andijonlikni olib kelinglar har qalay u namozxon ekan o'sha qilsin uni olib keltirib kelib aytibdiki sen o'likni oldiga kir men pardani orqasida turib senga o'rgatib turaman debdi ayol boshi bilan hoy mundoq qil undoq qil mundoq qilib kapanli mundoq qil janoza duosini ham ayol og'zida chiqarib aytib turibdi u minaza qilib qaytardim chala pucha qilib deydi o'sha to'rt takbir chiqibdi lekin shundan keyin deydi o'zimni shunaqa ham deydi bir hijolat sezdimki hamma ishimni yig'ishtirib qo'yib kelib mana shu narsani o'rganaman dedim deydi lekin azizlar shu narsani bizda juda ko'pchilik bilmas ekan endi biz buni mana shunaqa to'ylarda aytmasak bilan suhbat qilganimizda yig'layaptilarki domla bir paytlar otamni janozasida men betahorat turganman menga hech kim tahorat qil demagan onamni janozasini o'qimaganman mana hozir janoza duosini o'qib boshqa janozalarda janoza duosini ichimda qaytarib turganda vujudim ezilib ketadi yuraklarim qani edi shu duolarni otam o'lganda bilganimda janozada o'zim o'qib turardim deb yig'layman deydilar katta otaxonlar ertaga o'lim haq hammamiz boshimizda bor lekin mana shu narsani o'rganish kerak azizlar o'rganib o'rgatib borish kerak bu ham musulmonni musulmondagi haqqi bo'ladi janoza namozida ishtirok etib qo'yganga bir qiyrot dafnda ishtirok etganga yana bir qiyrot savob debdilar qiyrot nima deganlarda jabal ohud uhud tog'i debdilar rasulimiz alayhissalotu vassalom bitta uhud tog'ichalik savob olinar ekan agar janoza ishtirok etib qo'yilsa farzandlar o'zlari otasini kafanlab o'zlari oxirgi marosimiga kuzatib qo'yishlikdek mas'uliyatlik va sharafli ishni qilishligi farzand uchun baxt hisoblanadi ba'zan otalari olamdan o'tar holatiga kelib qolganda bizlarni xonadonimizga qorakalar xonadoniga izillab yurib yug'urib qolinadi otam oxirgi holatda bo'lib qoldi domla nima qilishni bilmayman to'rtta beshta o'g'ilni umid bilan boqqan ota bechora yemay yedirgan kiymay kiydirgan qiblagohi olamdan o'tar mahalda tursayu o'g'illar atrofda izdirob chekib izg'ib kim eplay olarkin deb yurishligidan ortiq yomon narsa yo'q balki qani edi o'sha o'g'illar otasining peshonasiga peshonasini qo'yib otajonim alvido deb o'zlari kalimani aytib o'zi yosin o'qib tursa oldilarida bu yuksak baxtu azizlar albatta bir odamni ishtirokida olib kelib o'sha odam orqali kafanlatib o'sha odam orqali qo'ydirishlik bu narsa qabohat mana bu narsani o'zlari qilish kerak bir kuni bir marosimda o'tirsak bir oppoq soqol otaxon kelib qo'l berib hamma bilan ko'rishdi yonimizda ba'zi birlar otaxonni yaxshi qabul qilishmayotganini mana ularni yuzini ifodasidan sezib qoldim o'rnimdan turib otamiz bilan qo'l berib ko'rishib ziyoratlashgandan keyin yonimda o'tirgan odamga hatto qo'lini bergan edi qo'lini bermadi ko'rmaganga ovoldi u odamni qo'li muallaq qoldi men keyin sekin savol qildim taqsir ko'rmadingizmi nega ko'rishmadingiz desam hozir aytaman dedi u nariyoqqa borib o'tirgandan keyin domla bekor ko'rishdingiz ha bu g'assolku dedi mayiti yuvadi man aytdim taqsir sizni otangiz olamdan o'tganmi ha o'tgan shu odam g'assollik qilganmi ha turing buni qo'ldan o'pib qo'ying borib u bilan ko'rishmaysiz a otangizni jasadini muborak jasadini ushlab yuvib qo'ygan odamni hazar qilasiz o'zingiz qilolmagan ishni qilgan odamga yuzingizni burasiz borib qo'lini o'ping bu odamni rahmatlar ayting shu odam bor ekan otingizni pokiza qilib yuvib joyiga olib borib qo'yibmiz u ham bir inson mayit ham odam kuzatib qo'yishlik bu yerda hech bir yomon gap yo'q lekin farzand qilish kerak bu ishni mana shu ishlarni oxirigacha qilib borishlik kerak xususan musulmonni musulmondagi haqqi bo'lganligi uchun buni albatta o'rganish kerak hozir biz yuqorida aytib o'tgan hikoyaga sabab bo'lib ertaga bir musofirchilik bor u yoq bu yoqda yurishimiz bor olloh biladi nimalar bor hali oldinda lekin hamma o'rganib qo'yishligi shart bo'lgan narsalar bu shuning uchun biz to'yda bo'lsada gapiryapmiz hamma o'rganish kerak buni har bir musulmon musulmonni gardani bir birimizni haqqimiz bu azizlar shuning uchun albatta o'rganib va o'rgatib qo'yishlik kerak bu musulmonning uchinchi haqqi bo'ladi to'rtinchi haqqi rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilar va tashmitul atis dedilar otis degani aksa uruvchi odam aksa uruvchi odamga javob qaytarib qo'yishlik ham islom madaniyatidan islomdagi musulmonlarda haqqidir aksa urganda alhamdulillah degan odamga yarhamakulloh va yashfut deb qo'yishligimiz unga Allohning rahmati va shifosi bo'lishligini so'rab qo'yishligimiz musulmonni bizdagi haqqi bo'larkan albatta u odam alhamdulillah degandan keyin alhamdulillah desa biz orqasidan alhamakulloh va yashud deymiz mayli agar arabchasini bilmasa allohni rahmati sizga bo'lsin va shifosi bo'lsin deb o'zbekcha bo'lsada aytib qo'yishligimiz yaxshi bo'ladi azizlar bu ham musulmonni musulmondagi haqqi bo'ladi lekin ba'zan katta katta o'tirishlarda yoki ko'cha ko'ylarda yurganimizda aksi urib alhamdulillah degan odamga mana shu gapni aytayotganini ko'rmaymiz bu ham musulmonni musulmondagi haqqi bo'ladi azizlar albatta alhamdulillah degan odamga yarhamakulloh yashfik deyishni aytishligimiz va o'rganishligimiz va o'rgatishligimiz bir birimizdagi eng yaxshi haqlarimizdan bittasi ekan va beshinchi haq ijobati dava chaqirilingan joyga bormoqlik nimaga kelib o'tiribmiz azizlar sizlar nega kelib o'tiribsizlar biz nega birinchi navbatda chaqirilganligimiz uchun kemasak uyni egasi sen nima uchun kelmading demaydi balki bilmay ham qolar kelmaganimizni lekin chaqirilgan joyga borishlik shart degan narsani bilganligimizdan mana shu sunnatni bajaraman deb kelib o'tiribmiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qayerga taklif qilinsalar boraman desalar albatta borardilar endi qarang bizni ba'zida mushkulamizni qarab qo'ying azizlar agar bizni birortasi xuddi shunaqa bir marosimga aytgan bo'lsa yoki qora akalarda aytgan bo'lsa biz va'da qilib aziz birodar albatta sizni oldingizga aytilgan joyingizga agar bizni o'zimizga e, zaruriy bo'lmagan qo'limizdan kelmaydigan bir uzr bo'lmay qolsa albatta boramiz deb qo'ysak bu va'da bo'ldi endi bu chaqirilgan joyga borishimiz shart endi ikkinchi bir birodarimiz kelib bizni marosimga aytadilar biz uzr so'raymiz taqsir birinchi aytilingan joyga xo'p deb qo'yibmiz ey domla bir narsa qilmasangiz bo'lmaydi bir narsa qilsam musulmonni musulmondagi haqqiga xiyonat qilgan bo'lamanku qandoq qilib bir narsa qilaman eng bitta yo'li sizga borib unga bevafolik qilishlik ertaga keyin man shu mavizani qilayotganda qaysi yuzim bilan keyin gapiraman men odamlargaki ey aytilgan joyga boring deb gapirishligimiz oson bo'lmay qoladi qolaversa buni hammamizga o'rgatishimiz kerak chaqirilingan joyga boriladi rasulimiz alayhissalotu vassalamga savol berdilarki agar ikkita odam birdan aytib qolsachi dedilar birdan aytib qolsa aqrob yaqinrog'iga borasan dedilar qarindoshlik jihatidan yaqinrog'igami deyodilar yo'q qo'shnilik jihatidan yaqinrog'iga dedilar qo'shnilik jihatidan yaqinrog'iga birinchi borilar ekan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shunday qilganlar shuning uchun ijobatu dava chaqirilingan joyga imkon qadar borishligimiz azizlar bu ham musulmonda musulmondagi haqqi bo'lar ekan va buni bajarishga albatta hammamiz saiy ko'shish qilishligimiz kerak mabodo tark bo'lib qolsa bu gunoh bo'ladi uzr ila tark bo'lib qolsa mayli bu uzr boshat ravo boshat deydilar ya'ni uzr bo'lsa hamma narsa ravo bo'ladi uzr bo'lib qolsa mayli ammo uzrsiz albatta chaqirilingan joyga borishligimiz lozim bo'ladi chaqirilingan joyga borganimizdan keyin azizlar o'sha mehmon bo'lib borganimizda ham o'ziga yarasha qonun qoidalar odob axloqlar bo'lar ekan birinchidan rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki anzilu ila biror kishi kirsa o'z manziliga o'z o'rniga o'tkazinglar dedi mehmonga kirgandan keyin mezbon qayerga o'tir desa shu joyga o'tirish kerak ekan azizlar mana ba'zan shunaqa bo'lib qoladiki bu yerga o'tiring desa unamasdan boshqa joyga o'tirib oladi takalluf yoki hijolatlik aslida mehmon qayerga o'tiring desa o'sha joyga o'tiradi chunki mehmon o'zini mahramlarini o'tishligini ehtiyotini qilayotgan bo'lishligi yoki o'sha joyda o'tirsa noqulaychilik bo'lishligi yoki bir sharafli inson kelishligi va hokazo kutishligi o'zini ma'lum bir rejalari bo'lganligi uchun qayerga o'tkazsa shu joyga kelib o'tiriladi va mehmonga kelgan odam albatta taom yegandan keyin mehmonni haqqiga duo qilib mezbonni haqqiga duo qilib qo'yishlik lozim bo'ladi chunki u sizni mehmon qilganligi uchun siz uni haqqiga duo qilib chiqib ketishlik lozim bo'lar ekan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam akrimu duyufakum dedilar mehmonlarni hurmat qilinglar dedi mehmonlar hurmatga loyiq bo'ladi va o'sha mehmonni albatta qo'limizdan kelganicha mehmon qilib duolarini olib chiqaramiz kelgan mehmon man undoq yeyman man bundoq yeyman bundoq qilaman deyishlikka haqqi yo'q ekan eng so'rashligi mumkin bo'lgan narsa suv so'ray olarkan xolos kirganimizdan keyin voy men pamir choy ichaman ko'k choy ichaman qo'yog'i yeyman e, bunaqa yeyman deyishga haqqimiz yo'q ekan balki kirib o'tirdikmi so'rashligimiz mumkin bo'lgan narsa menga bir piyola suv berib qo'ying deyishga haqli bo'lar ekan bir domlalarimizdan birlari mulla asqaroxon domla degan domla bo'lgan e, asakada u kishi uzoq yil imom bo'lganlar choy qora choy ichar ekanlar bir joyga kirsa hech qora choy bo'lmas ekan so'ra olmas ekan chunki qoidani o'zlari yaxshi biladi aytar ekanlarki afsus marosimda suvdan boshqa narsani so'rashga haqqi yo'qda agar bo'lganda hozir men pamir choy so'rardim deb qo'yar ekanlar <laughs> darhol pamir choy olib kelishar ekan so'ramasdan olinar ekan bu narsa ham demak bir mehmonga kirganimizda Э, o'sha narsani imkoniyati bo'lgan narsanigina so'raymiz qolganidan o'zimizni olib qochamiz bu ham musulmonni musulmondagi haqqi bo'ladi keling endi allohga duo qilaylik azizlar bir birimizdagi mana shu besh haqni ado qilishlikka taqvo ato qilsin bir birimiz bilan chiroyli munosabatda bo'ladigan bir birimizni yaxshi ko'radigan haqlarimizni chiroyli ado qilishlikka taqvoli bo'lishligimizni alloh nasib qilsin va sallallohu taala ala xayr xalqi muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته